noite, meus laçadores. A era espetacular chegou até vocês. E é claro, nessa data especial, não podemos deixar de homenagear esse grande parceiro, amigo, amigo e guerreiro. Estou falando do nosso querido empresário Bad Boy. Onde, com sua luta, conquistou amigos de verdade. Fez sua história no mundo das aparelhagens até hoje. Quem é amigo Bad Boy, bota a mãozinha pra cima, ei! Quem é parceiro do Bad Boy, bota pra cima, viva, viva! Parabéns, empresário Bad Boy Desejamos muitos anos de vida. Agora, a vibe mais contagiante vai começar. Parabéns, muito empresário Bad Boy! Cuidando de vida, paz, saúde para você! Que papai do céu venha te abençoar sempre. Tudo ok, meu cobiçado? Tudo, okay. Tudo tranquilo? É hora da vibe. Quem é do Pai do bota a mãozinha pra cima. Ei! É! Quem é do Clube do Remo também. Quem é do Benguim faz barulho e vai sair daqui muito chapado. Bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Quem vai trabalhar amanhã é sacado, bota pra cima, ei! Vai começar a vibe! cima me canta. Eu quero mais, um pouco mais. canhões arrasta Sabe que o cobiçado é o cara do momento. Espetacular. Tava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode crer, pode crer, pode crer. Só Catiana, você tá dando a venda. Só Catiana, você tá dando a venda. Viva socando nela. Catiana, você tá dando a venda. E soca, soca, soca. Tá Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido, ela quer o 5-7, ela quer o 5-5, a jogada na minha cara, então vou ter que levar, a jogada na minha cara. Viva jogando! Levar jogando, vai tá jogando, joga, joga. Mais pólvora. Bota pra cima, bota pra cima. Um, dois, um, dois, Cadê o gritinho das mulheres sinceras? Aê! Um homem que tá afim de beijar na boca. Bota a mãozinha pra cima e começa a endoidar tudo. E deixa, deixa, deixa, deixa, deixa. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. É o Felipe cobiçado. O cobiçado. Deixa a timidez de lado, puxa. Dali, Felipe cobiçado. Mostra tudo que cê sabe que o anjo vai. Vai, vai, vai. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode. Pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar belada. Se tiver muito excitada, pode, pode. Tu tá como? Eu tô vidrada em você. Balança a bunda agora, quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora. E vai doidando, vai. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher. Não parar. Vai, vai, vai, vai. Acelera! Quem veio de moto pra cá hoje, bota a mãozinha pra cima. essa é vida. A minha ex quer virar minha amiga. Quem quer que a sua ex vai lá pra casa do caramba, bota a mãozinha pra cima, ei! Quem quer saber do seu ex, vai lá pra casa do caramba, bota pra cima, ei! Quem vai beijar na boca nesse carnaval faz barulho! Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. toma, toma, toma, toma, toma. Um, dois, um, dois, três. Pode avisar todo mundo que hoje eu vou pro Robson. Quem é Rob? Quem é Rob? Quem é Rob? Vai pro Rob. Quem é... Quem é Rob, vem pro Rob. Mais pólvora. Hey, oh. O bagulho doido! Vamos lá, Bidel! executamos cara. Executamos cara. Vapo, vapo, vapo, vapo. Executamos cara. Vapo, vapo, vapo, vapo. Executamos cara. Vapo, vapo, vapo, vapo. China. Executamos cara. Vapo, vapo, vapo, vapo. Executamos cara. Vapo, vapo, vapo, vapo. Executamos cara. Vapo, vapo, vapo, vapo. Executamos cara. Vapo, vapo, vapo, vapo. E vai socando, vai socando, vai socando. Titirari, tirari, rararara. toma, toma, é só toma, toma, toma. É só muita putaria no hobby. É só putaria, o Mega Robson. E toma, toma, toma. Chama vinha pra cá, chama vinha pra cá. E chama, chama vinha pra cá, chama, chama vinha pra cá. Chama, chama vinha pra cá, chama, chama vinha pra cá. Chama chama vinha pra cá, chama vinha pra cá. Chama, chama vinha pra cá, chama vinha pra cá. Ritmo usador choradinho pra toque. Sempre, sempre, sempre trajado. Felipe Rodrigues está comigo, Laian. Ah. Patrício da Eco. Vai rolar um pente certo, tudo indica. Essa noite vai ser. Vem comigo, vem. As da tela, mais pra frente, pique o filho da tá corrente. Pega a visão quando ela é olha. Vamos. pra fuder. O Guilherme, meu parceiro Alion, você Vinícius, o bebê David, do Gelo, o Maicon, o Pininho também da tá Gozende, o Cabecinha do o Tinho do Globo a equipe pau na máquina, negócio do Bet Bom. Chama ela pra fuder. Vai moleque doido, vai, vai moleque doido, vai, vai moleque doido, vai, vai moleque doido, vai moleque doido. E vai botando lá pra cima, lá pra cima. Bota pra cima, bota pra cima. Bota lá pra cima que o bagulho vai é doidão. Quando, quando, quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Vira tua cabeça, vai perder o medo. Tu tá com medo, tá? Tá com medo de amar. Que deixa pego, tá comigo. Tá com medo do amor, e aí? O Catitão, minha amiga Anne também. Ah, deixa o coração depois se abrir. Daniel lá, tá com a gente, Brasília. Faz um tempo que eu me... Parceiro Aldo Baduzinho. Conserto alguém, mas eu ainda não sei. Se prometer. Me entrega, por isso eu vou fazer o... Romário do Parque, o Bacuri, o Mário Teco, galera do Parque Show, tá aqui todo mundo. No Meu... Setor é do Romarinho. Ah. Mega Robson. Ah, eu me quero Caixa aqui na retaguarda. Renan, Netinho, Lobato, Cássio, parceiro Alex, Mata 10, ah. também tá com a gente. Deixa eu mandar um abraço, carinho, Robert, Titano. Você manda pra todo mundo. Eu vou ficando por aqui, vou esperar você ligar pra mim. E você? DJ Wellington, Lailson também tá comigo. comigo. de 30, que a de 10 já acabou. E vai botando lá pra cima, lá pra cima. Ei, oh, oh, oh, ei. Um, dois, um, dois, três. Oi, senti. Alô, Babalu, alô, Big Big! Batendo. no chão, desce a bunda batendo no chão. Rebola. Alô, meu parceiro é de Valadares. Alô, meu parceiro Aldo. Tá comigo. Rebola pra frente, rapaz. Boa, boa. Alô, meu parceiro. Hélio da GL. O meu parceiro Ney. ninguém. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida. Quem é? Jogador, empresário. Japonês. Artista. E ele. E o Felipe cobiçado. Olha o Fred Martins também tá na área. E o Felipe cobiçado. O meu parceiro de baia. O de bala. Ele. A Mari, primeira dama, tá aqui com a gente, doidão. MC aqui na voz. Teve super na produção. Super. O mascote GDB. Doente de amor. Que um amigo que pegou muito chifre em 2019, bota a mãozinha pra cima aí. Quem já meteu um chifre em 2019, bota a mãozinha pra cima. E quem vai beijar na boca 2020, bota pra cima aí. Doente de amor. Olha, olha, olha, olha, olha. Se tu pegou chifre, vem pro hobby. Que aqui só sobra de amor quem não conhece. Só sofre de amor que não conhece o cobiçado. Só sofre de amor que não conhece o cobiçado. Só sofre de amor que não conhece o cobiçado. Só sofre de amor que não conhece. E quem não conhece sofre! Que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho. Pra... Você vai. Eu venho, oh, oh, problema e hoje tem sua oh, oh. performance. Sou... Parceiro bicho da cabanagem, você é o bandinho pobre. O Alessandro já supressão. Tá comigo. Eu te pego de jeito, mas não fica apaixonado. Eu sou romântico, safado e amanhã. E amanhã. Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu. Gosta, garoto. Vim da Quinta do Whisky também tá com a gente, doidão. Alô, galera da Quinta do Whisky. O Alexandre Pato tá comigo, doidão, tá fácil, tá fácil. Superável DJ Alô. E ela me chamou e falou que gostou quer. É no back. Os taques tá Rafael Siqueira da Panelina. O Leonardo Oliveira da tá Todo Mundo. Charlie do Fanático. Alô, galera da Pit, da Cabanada. O Alanzinho do Barcinho também tá com a gente, meu brother. O diretamente da França. Toma na batida, na batida, na batida. mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando sampu. Lulu. Tá comigo também, né? Vou baixar, vou baixar, vou baixar. É o quê? Que não dá mais, eu vou. Ah, tu quer, tu quer? Quer? Fluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Poxa, Eu sou o Will. O Thiago. Vai ver, não vai, quer ver o queijo. Seja no link, no PPG, pode começar a O Thiago Bardoni daqui com a gente da moto. Começar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 vai dar Que podemos varar xerê. Varar xerê. Varar xerê. Varar xerê. podemos varar xerê. Varar xerê. Varar Produção! Eu nem sei. Tudo no escuro pra mim. É. E a que tá solteira, bota a mãozinha pra cima, ei! Quem vai trabalhar amanhã é sacado, faz barulho! Quem vai sair daqui só quando amanhecer, dá-lhe um grito! Matheus Smith, o Bruno Fechadão com o Robin! Vai, vai! Digo, o Clive, o Mauro, tá todo mundo curtindo o Robin no Parque Show. Eu nem sei de quem é essa festa. Por quê? Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o cobiçado, invadimos de penetra e comemos vara xereca. Vara xereca, vara xereca, vara xereca e comemos xereca. Sempre clareia, Ney! Né? Xereca, várias xereca e comemos xereca. Chegou! Oi!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 vai jogando, vai. Joga, joga, joga. Ela joga o rabetão, ela joga o rabetão. E vai jogando, o rabetão, vai jogando. O rabetão, ela joga o rabetão, ela joga o rabetão, ela joga o rabetão. E meu parceiro Anderson Tato. Ela tá comigo e doidando. Ela joga o rabetão. Anderson. Rabetão. Ela aqui do tem moral, tu sabe disso, meu brother. Joga o rabetão. Joga, joga, joga, joga, joga, joga. Um, dois, três, vai. Rabetão. Os speed da cabanagem e os caras doidos do beco. E toma, toma, toma. Marquinho, um, dois, três, agora. Tá Só tá me dando mole porque eu tô de grefada. Se eu passo de onda, ela joga na minha troco, se não te quis, tem quem queira. Tudo foi que te perdoasse de bobeira. O feijão! É, de controle. aqui com a gente o Carequinha, você. E toda a galera da família Série. Família Pit também, dá todo mundo da Cabaná. Mas pra fazer que eu estudo a E a PTL tá com a gente, Alanzinho. Mal de nós mete o louco, pisa de animais. o coco, tu vai ficar comigo nego sente e buchão. Desce, desce, desce, desce com tesão. Desce, desce, desce. que fica dirigida. Tá com é a roupa putaria e funk te amigão. Desce, desce, desce, desce com tesão. Senta, senta, vai travando que fica dirigida. Tá com a roupa putaria e funk te amigão. DJ Sanders, a referência em ritmos modernos. E vai doidando, vai doidando, vai doidando, vai doidando, vai Daqui a pouquinho tem a lanzinha do bacinho no palco do Robinson. Aqui você tem moral, garoto. E que comanda aí? que comanda, mano? O cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala, o cobiçado tá tocando. Minha série! fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Ele, ele, ele, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Super. Ele é considerado pelos caras doido e também pela novinha. Quando ele chega, chega e contagia, não tem pra ninguém. Pode copiar esse DJ é O Matheus, Elisandra, o Bruno Adriane Júnior, o Dominguinho, o Jardel, o Nego, tá- o Nego Bala, o Gleidson também dá tá todo mundo, Joelson, presidente. Olha o que é- Família Roma da Cabana. Ele, ele, ele, ele. Pensado no alivia esse bagulho de tapeiras tá começando. E a nossa noite do Robinson aqui. O meu parceiro Alisson também tá com a gente. Junto com o meu parceiro Rodolfo do Balões. Tá todo mundo. Ronaldão, Hudson, é. Parceiro Hudson Rangel. Querido Teroné, Lucas Gabriel. Ronaldo da Oi. E a primeira dama aqui. Me faz enlouquecer. Felipe Comissário. Clube Salo. Fala, meu parceiro Macho. E a madrinha Fancy. Alô, França, demanda lá. Alô, Ellen. Você. O meu parceiro DJ Big Show. O DJ produtor. Tá aqui comigo. Eu assim. Luísa! Layan, o Patrício da Ego também tá com a gente! O show do Águia me faz sonhar, não consigo controlar. Bora, Robert, tá do você, Luana. A Mai também tá com a gente, tá ali. Natália. Tá todo mundo no pé de uma do Robson. Alãozinho. Bora, Hugo. Tá aí com a gente. Já dos melhores eventos lá no Arém. E prepara tudo dia 19. Vai ter Robson lá no Arém, papai. Vai ser um show. O show do Águia me faz sonhar. Não consigo controlar. Bora lá, bora lá. Vou dançar, e você? Parceiro Marcelo da Ópera tá com a gente. Ah, o Gabriel Renato Hugo Lima. Nossos corações com lindas canções. Bom estar aqui, te quero só pra mim. agora escuta o que eu vou dizer. Alexandre Pato. e faz o Fala, Beatriz. Faz o Com o super Tá no caqueado, caqueado, caqueado. Paz para que é esse negócio de tu, tu, tu, tu. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Que negócio é esse, meu filho? Forte Arena e pressão bandinho e a panda. Tá todo mundo curtindo o Robin. Um, dois, um, dois, um, dois, três. Eu passa, eu vai O quê? vai Eu passa, passa. aqui comigo doidando. Valeu, meu brother! Mas eu te amo. saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. Nem pensei. Show. Quero ver soltar a voz comigo agora, Feliz, eu nunca estive tão feliz. Quando você passou e sorriu pra mim. E meu parceiro gordo, feliz. o do coqueiro tá aqui com a gente, Leandro Borges, você tá aí, Jormosa. Tá todo mundo. Querendo Alô, Leandro! O prefeito de Maná. É aqui, meu parceiro Natan. Cadê o Heitor, Natan? Eu penso em você. Fantástico! Tá no setor dele, papai! Nunca me deu errado! Se deu errado, ele não tava aqui do ladinho! Precisa! da terra. sei que as palavras se perderam bem. Diz, diz, diz. E quantas vezes que me. Jonathan tá do Rock Bar. O Sandro, meu parceiro, Bavá. E não se equivocava e por errar, feriu meu coração. Atire. Pois que atire a primeira pedra essa noite que nunca mentiu por amor. Falou, Big Big. Falou, meu parceiro, Babalu. do lado do setor. Não vê que por Parceiro Dig, tá aqui com a gente. Dig, o que tu dá valor? Essa é a nossa vibe. É a vibe do. Com mais aquela que roubasse um beijo. Toma! Renan chegou. No teu setor é diferente, moleque. moleque. estou. E o que? E o que? E o que? E o que? Agora. Como um sonho bom, você surgiu em minha frente como um anjo a me olhar, sorrindo para mim. Logo me abraçou. Chega o Mondonai! O meu parceiro, o Bacurau do Comércio, a Rayane, a Carinha. Tá aí com a gente, alô Bacurau. Papai, empresário do pré-montado, tá aqui com a gente. Sozinho, longe de você. Eu até tentei fugir, enganar o coração, mas não resisti. Voltei, Diz pra mim! Só pra te amar. Amar. mendiga, me implora, mas eu tô aqui no home junto e misturado. Hey! Oh! Vem comigo, comigo! Entra pai, entra mãe, entra filha, quem era é inimigo agora é amigo. E essa galera é o quê? Bora minha sabotagem! Meu amor! Amor, vamos sair pra namorar. A festa é nossa, com você quero ficar. Ouvir o nosso som que vai tocar. Eu vou princípio negro, a sensação do meu Pará. Você! sua boca. Vamos farrear nessa festa muito louca. Todo, todo, todo bem-vindo. Equipe! É, é, é, equipe, todo bem-vindo. Ronaldão toma Não existe fronteiras. Eric João atrás do Robert. Robert, Robert. Não existe fronteira. existe barreira que eu não possa dar. Não existe nada. Não existe nada, somente. Somente ele. Pra nos separar. E a gente? A gente se ama. Tchau. Aqui é. Cobiçado. Você está na companhia do DJ Felipe, o cobiçado. Mixando ah, ao vivo. Pitbull usado Sempre trajado no bolso maló. E tu vem, como? Consequentemente vai rolar um pente certo, tudo indica. Essa noite vai ser foda. Coisinhas daquela mais pra frente, pique o brilho. Vem comigo e prepara tudo agora, vai! Quando ela olha. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Chama! Vamos, chama! Vamos. Muito vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Chama ela pra fuder. E vai chamando, vai doidando, e vai chamando, vai doidando, vai doidando, vai doidando, vai doidando, vai. Eu sabia que ela viria, de longe sinalizou pra mim. Você tá lotado de mina gostosa, mas você eu chamo no dedinho. E o quê? Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo. Tá rolando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 O que tu quer, o que tu quer, o que tu quer, quer, quer, quer, quer, quer. Vem comigo e canta, canta assim. Evoluiu. Ritmo agressivo 150 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu. O cabal do coqueiro, o Isaac, Rodrigo, Lucas, Nascimento. Vai brisa. Tá todo mundo ouvindo rosa. Zão te faz mexer, seja no Lins ou no PPG. Pode, pode pensar desse. Vai, pode, pode. Vai, não temos não te faz mexer, seja no Lins ou no PPG. Pode começar desse. E vai jogando uma mãozinha lá pra cima, joga lá pra cima. Do que do paixão do AIT. Bandeira do papão, joga lá pra cima, joga lá pra cima, é bicolor, é bicolor. Mais alto, é bicolor, é bicolor. Cadê aquela do clube do Remo? botei uma bala boa, uma bala que bate a onda, botei uma bala boa. Vai sabotando tudo agora! Ai, droga! Eu é que sabotei o copo dessa piranha. O Alexandre Mega de esquerdo! Jessiquinha também tá com a gente, a Camila Lopes, Jalan Monteiro, tá todo mundo! Farra do Bengola! Bala que bate a onda, Ai, droga! Pitula! Minha amiga Chuprazão! Chegou chegando! Segue a vibe! Botoque, botoque, botoque, botoque no bucetão. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Era pura perfeição, ainda é de favela. Vou falar cheio de tesão, as qualidades dela. Você não sabe o que ela faz. Faz um chupiquete, é boca louca no BR, porra louca. Chacoalha a bunda e vem comigo, vem. Faz um chupiquete, é boca louca no careca, porra louca. Chacoalha a bunda. O aniversário do Bad Boy. Faz um chupiquete, boca louca no menor porra louca, chacoalha a bunda vem comigo, vem. Faz o chupica é de boca louca, pro menor porra louca, chacoalha a bunda vem comigo, vem. E ela me chamou e falou que gostou e quer. E eu falei, calma, amor, espera, por favor. Deixa! Respirar um pouco. E ela. Ela sentou e gostou, ficou e gostou do Lucas é F. Michão. DJ Felipe. Do Estado do Pará. Chamando de amor. Assim. Se teu ex não te quis, tem quem queira. Povo foi que te perdoasse de bobeira. Que tal dar tempo? de compromisso. Vem curtir a vida de solteiro. Vem comigo, vem comigo. Quero me meter. E bota no telão do Robson. Vale a pena. Boutique. Mostra... Fechado com a vibe do cobiçado. Loja RA Boutique no telão do Robson. É do que Golden. Você chuta o balde. Nós... Meu parceiro Carla. É você, meu parceiro Paulo, tá com a gente doidando do latino esquerdo. Vem ficar comigo só. Quinta do uísque. É proibido sim. Toma, toma! Então desce, desce, desce, desce. Parceiro Renan. RW então Marcas. Então Ele, Diego. Mesquida. Do ladinho. O vereador do Maranguaia. Então o poderoso Niga tá com a gente. Cristian, Tudo bem, gol. Fica de não tá com a boca puta e vem que te avisa então. Aqui que eu já fiz de tudo pra conquistar você. Já comprei buquê de flores, chocolate da Nestlé. Mas tu deixou bem claro que não quer ficar comigo. Só quer se envolver com os amigos. Que é bandido. Só quer se envolver com os amigos que é bandido. E chame assim agora! Oh, oh. Agora fudeu. Virei um 57, tô roubando os corações. E meu amigo B11 tá aqui com a gente, o Edi. Ela mete, o Tuna. Mete, mete, mete. Doidão. A treta que mete. mete, mete, mete.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 Vibe do cobiçado. Eu tô voando alto. Tô voando alto. Bacurau, tamo junto. É minha luta e trabalho. Lá do cru. é todo show, ela está me querendo. Fumo H brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode crer. Tiro a nossa tropa tem. Humildade é lixo, mas cê rende pra ninguém. Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus pés Porque minha maior meta é deixar minha família bem. Pode crer. Tô Segue na vibe do. Segue a vibe. Pra começar o jeito certo, pra começar daquele jeito. Faz barulho pro DJ Guga, somente quem tá solteiro. Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima, Quem vai pular solteiro? Nesse carnaval, bota a mãozinha pra cima. E começa a dançar agora. É DJ Vamos que vamos, vamos que vamos. Tá solteiro, levanta a mão pra cima, levanta a mão pra cima e quem sabe pode cantar melhor, cara. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Esse é o DJ Guga. Esse é o DJ Guga, novinha, tem meu respeito. O moleque é brabo, as mina tão dando pra ele, ainda tá pedindo obrigado. Ainda tá pedindo, ainda tá pedindo, ainda tá pedindo obrigado. Ainda tá pedindo, ainda tá pedindo, ainda tá pedindo obrigado. Tá Esse é o DJ Guga, é o pica-pau o cobiçado Elf. Cobiçado. Tô agradecendo, mano. Antes de gozar, ela já tô agradecendo. Na casa do DJ Guga, onde tudo acontece. Na casa do Pierre, onde tudo acontece. Nós. Come as piranha, ah, das pega. As piranha da tapa na cara dela. E as ah. né? filhas da puta agradecem. Nós come as piranha. Tomate, mano. Aê, aê, aê! Nunca mais vou esquecer você, porque você foi o primeiro cara que me deu um soco nas costas. Você pode. É sabe por quê? Aê, aê! Oh, nós chama ela de puta, nós dá até soco nas costas. Nós chama ela de puta, nós dá até soco nas costas. E o pior de tudo que a filha. É que a filha da puta gosta em engular. Ah, foi! Esse é o recado, nós tá comendo as piranhas. Ela está pedindo.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 Deixa ela, para de cuidar. Essa porrada vida é dela. Deixa ela vir com o DJ Guga pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca. E deixa, deixa, deixa. Xereca, pra poder dar, dar, dar, dar, dar, dar a xereca. É o Tiaguinho MT e a Mila no controle. É hoje, é hoje.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 E no telão do Robson, Lobis Motopeças. Deixa time de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai. An... Deixa, deixa. Deixa time de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode, pode, pode sentar sentar, pode, pode, pode sentar, pode, pode, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô vidrada vem você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Família Pit da Cabanagem. Você descer. Junto com a Panelinha, hoje bagulho doido, meu irmão. Galera, da Marambá, Hugo, o Marcelo da Ópera, tá todo mundo doidão.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 comida boa. Panela velha é quem faz comida boa. Panela velha é quem faz comida boa. Não quero saber a idade, nem quero saber o tamanho. Não quero saber a idade, nem quero saber o tamanho. O quê? Já comi a filha, agora eu tô comendo a mãe. Já comi a filha, agora eu tô comendo a mãe. Já comi a filha, agora eu tô comendo a mãe. É o bandido DJ Gug e os moleque tá exigente. É o bandido DJ Gug e os moleque tá exigente. Hoje não quer as novinhas que é umas mais experientes. Hoje não quer as novinhas que é umas mais experientes. Aí novinha, leva mal não, mas por favor vai respeitando. Que elas aguentam chupando, cê não aguenta sentando. Que elas aguentam chupando, você não aguenta sentando. Que elas aguentam chupando, Vocês não aguentam sentando. Aí novinha, não fica triste não, mas o DJ Guga não consegue deixar você de lado. Ele não consegue deixar a novinha de lado. Sabe por quê? e eu acho que é a melhor solução do mundo. Eu tive a solução, é a melhor solução do mundo. Você? Vou comer a filha e a mãe. Você está na companhia do DJ Felipe, o cobiçado, mixando ah! ao vivo. Tudo no escuro, minha produção. Vamos tocar nos corações, mas no clima de carnaval, vai. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. Quem tá sofrendo de amor, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. Quem tá fim de mexer na boca, eu já aqui no parque show, bota a mãozinha pra cima. Canta. De quando respondia oi, meu bem, na mesma hora. Hoje é o quê? Hoje é só oi. sentimentos. Que sentimento seu mãozinha, joga a mãozinha. O grave bateu. Joga, joga, joga. O grave bateu, aperta no chão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, chão, chão, chão, chão. Vai no chão. É Eu tenho de gravações do CD. Oh, rabeta, rabeta, rabeta no chão. Joga rabeta no chão. Joga rabeta, rabeta, rabeta. E Joga rabeta, rabeta, rabeta. No chão, joga esse rabetão. Vai do chão, vai no chão, do chão, do chão. Felipe comissário, Dale, meu cobiçado! Somos velha guarda, vai! Sem você, é? o luar. O quê? As estrelas vão me guiar. Vou! Vou te encontrar. Onde você está? Que não vem me ver. Volta! Volta pro meu ninho. Mundo é vazio. E você? Sempre esperei pelo teu carinho. Estou aqui buscando, Será que vai me perdoar? Calma, cobiçado, calma aí, cobiçado! Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Quer? Quer? Não quero mais alguma pra galera curtir. Que já pegou um chifre e que já meteu também canta. O que? Tem, tem. Eu já vivi o amor e posso falar. Diz. você, você, você, você. Mais alto, vai! E ela vai atrás, vai atrás, vai atrás. Te vivo dentro dos meus sonhos, te desejo com prazer. Porque te quero pra viver. Estava perdida em uma noite e te encontrei. E hoje sou apaixonada por você. Quando achei que minha vida não encontraria mais em quem pensar quando as canções fosse escutar. Não me arrependo e sei que muito vou sofrer. <laughs> Então, em quatro frases te confidência: Primeiro, te digo que é um pecado eu não pensar mais em mim. Segundo, que eu não posso esperar que um dia eu viva só pra ti. Terceiro, meu sentimento é só teu, mas meu corpo será de outro alguém. E quarto, eu sou escrava desse amor que se confunde com paixão. Com super pop, se você não me quiser, vou metralhar seu coração. Bora cobiçar do Detona! Né? Um, dois, três, vai! Fortíssimo Rodolfo, pega da golada, tá aqui com a gente, junto com o DJ Wellington Dias. Para o Wellington, meu parceiro! Juninho Dias, já na área. Fala, Juninho. Meu brother, parceiro do comissário. Essa é a nossa vibe. Thiago Barros da Luz. Seu documento tá aqui, viu? Alô, Thiago Barros da Luz. Seu documento tá aqui no comando, viu? Procurando por alguém. Toda noite choro, desejo tanto te encontrar. Júlio já aqui do ladinho preparando tudo. Toma, toma, toma, tão triste estou aqui. Pra, pra, pra. família Crocomassa da Guanabara 1. Pra tá todo mundo, valeu! O Juliano Tristan já tá aqui do ladinho. E a galera que veio curtir o Príncipe Retrô, oh, oh, veio curtir Kelvin Som, Tubarão Branco. Vou deixando a minha última passar pro Júnior Eletrizante. Bora, meu gordinho, é contigo!